You're listening to Indie Comics Podcast. Hello, comics people! Big game. Game. Ay, an- ano bang plano natin dito? Kumbaga, ang hawak mo ba yung isang account? Yung account nyo? Account ng... Yung sa... Um, yung ginagawa niyong pod, podcast? ano, di ba sinimula namin yun ng apat? Si RD, ako, si Gio, saka si G- Giuseppe. Oo. Ano, kung kung gusto namin mag-upload sa Facebook o kaya sa YouTube, meron kaming ano, login. Oh, yun pala eh. Pwedeng ano, oh. pwedeng isang segment lang to para hindi na tayo lalayo. Ay, doon na lang i-upload? Oo, oh, para, parang isang segment na lang. Parang ganun. Mm-mm. Pwede e- naman. Extra segment, kumbaga. Oo nga. <laughs> para para yung ano, yung fans hindi na ano malilito. Yeah. so, uh, so Ayun. Pag-usapan natin yun sa ano, sa Sabat nung nung Sabado, 'di ba? Comcat. Ay hindi, indicate. Oo. Mm-hmm. First time mong mag-indicate? First time ko mag-indicate. Yung tas first time ko ring mag Summer Comic Con nung last time. Mm. Ah, ako nga pala si ano, Rin Barrera, uh, creator ah. ng Laya with Alisa Ortega. tapos uh, Cargo 1 and 2. 'Yun. Mm. Ako naman si Mel Casipit, sa akong freelance comics artist, at, ano illustrator, naging animator din ng saglit Host ng... Anong... Anong, anong, <laughs> anong name nung show? Nung show nyo? Indie Comics, Ayun. Indie Comic Podcast. Uh-huh. Nanakawin ko Dapat muna ano, kay RD. <laughs> hmm? Nanakawin ko muna kay RD. Hello, comics people. <laughs> Dapat, ano, maganda yung ano, parang perky yung pagkakasabi. Hello! Ganun. Hello! Hello, comics people! Ganun. oh, yun, yun nga. Arding-arding nga yun. Mm-hmm. Ayun, tapos, Paano mo nakilala sila, RD? Ah, si RD nakilala ko sa BJC Art Mart nung nagbebenta ako ng paintings doon. Tapos, um, kakilala niya yung isang kaibigan ko, Emancia, na painter din. Tapos, inaya nila ako, ay, na-meet ko siya through him. Tapos, na, na, nalaman ko na dati siyang taga FEU. Tapos, uh, magka-school kayo? Mm, tapos yung mga kakilala niya, kakilala ko rin dahil uh, um, artist siya nung parang school paper namin. Ayun. Naging artist ka rin ba ng school paper? Ah, uh, hindi. <laughs> Pero ano, same school kayo, hindi ka lang sumama sa school paper? oh, same school din. Mm. Ayun. Magka-batch o ibang batch? Um, mas higher ata siyang batch. Eh. Ah. Uh-huh. Oo nga pala, kasi batch mo si ano, 'di ba? Si Alisa. Uh, hindi. Uh, mas mataas ako ng isang batch kay Alisa. Alisa Mortenga. Okay. Mas bata pala si Ali. Oo, oh, pinakamata. Pa, paano mo nakilala, paano mo nakilala si Ali sa ano? Si Ali sa... naman kasi mahilig ano yun, uh, mahilig tumambay doon sa room namin kasi nga dahil doon sa uh, thesis time noon, tas comics yung ano namin, yung topic. Oh, yung topic. Tas mm, ayun. Si- tapos doon ko na rin gumawa ng sarili mong comics. Ah, doon nagsimula yung ano. Doon nagsimula yung idea ng mga collab-collab, ganun. Kasi uh, mahilig pa lang magsulat siya ng mga stories ganun. Das artist kami. Ayun. Yung sa amin lang yung nagtagal ng ganto na umabot na mm, nakapag-participate kami sa ano uh, Indicon. Indiket. Ayun, mm-hmm. Stig yung ano, first time yung magkasama na pumunta sa convention nung Sabado. Oo, oh, yung Sabado. Nung August 6, no? Tama ba? Oo, August 6. Kaya, sa Bayanihan ayan, Center. Oo, oh, kaya pinaka-importanting ano talaga, ang pinaka pinagsisisihan ko nung medyo nasa college pa ako yung hindi naging active. Eh ngayon, Mm-mm. sipin mo sandaling panahon pa lang ako naging active. Dami ko nang nakilala. Mm. Ayun, mas, sobrang saya ng ano, ng convention. Oh, masaya talaga. Sa, masaya. Oo, sa Pilipinas. Al, nung, nung bago pa lang akong pumunta sa Manila, yun talaga yung target ko, yung umatend ng umatend ng mga events. Mga anong year yun? Nagsimula akong pumunta kasi dito, ano, 2000. Hindi ko na maalala kung ano, nag-graduate ako kasi ng 2006. Oo. Pero pumunta na ako dito, ayun, mga 2005 para lang umattend ng Comic Con. Ano yung pinakaunang con na napuntahan mo? Comic Con. Comic Con na nung November pa sa UP pa. Sa sa UP pa. Kasi nice. yung isang artist na nagtuturo sa akin na mag uh, drawing. Okay. Ang pangalan niya si Bing Cancino, B I N G. Okay. Mahusay na mag ano yun eh, mag uh, mag comics. Local artist siya sa comics Ah. industry sa Pilipinas. uh Eh nung panahon na 'yon, pawala na yung ano, yung medyo naglaylo. Yung comics. Mm-mm, actually, talagang maraming nagsalang ano eh. Oo nga. Eh. Nagsarang mga publisher na yung mga weekly comics biglang ano wala na. Biglang nawala. So ang nangyari, oo lumipat siya sa animation tapos oh. sinubukan niyang gumawa sa yung magsabit ng mga samples sa US. So ngayon artist siya ng ano gumagawa siya ng mga X-Men, ganyan. Nice. Lupit na. Galing. Oo, oh, sobrang galing. Kung ano gusto niyo i-search niyo yung mga trabaho niya. Ang pangalan niya, Bing Cancino. Nakita sobrang ko, galing. na, nakita ko na yun na parang shinare mo eh. Mm Oo. Oh, lupit. Tapos mga Batman, ganun. Share ko sa'yo yung ano, yung yung ano niya, deviant art page niya. Oh, nice. Hashtag. Yan yung mga ano talaga, yung mga tag dito, pinagpatuloy lang. Eh. Oo, talagang kahit, ano eh. Parang kahit downtime yung hanap, industry. Eh. Oo. Stig. Maganda rin yung animation industry nung time na ayun. Yan, sinend ko sa iyo sa ano sa Facebook yung link nung ano niya. Ah, nice. Mga works niya sa ano siya, realistic. So baka magustuhan mo yung mga trabaho niya. Nice. Nopen mo na ba? Ano, check ko mamaya kasi ayoko munang galawin eh. Kasi na, <laughs> ah, yung Skype eh, medyo kailangan ng kalinga eh. <laughs> Bigla bang bumibitaw? Hindi naman, parang naghahang, ayun. ayun, ayun, naghahang siya ngayon, pero, oh, ano naman eh, continuous naman yung recording eh. Mm, ayos yan. No. Ayun, so, nung, ang, kasi sobrang gusto kong maka-break in sa Marvel din. Oh. Sa, kahit na hindi nga Marvel eh, kahit, kahit, basta maka-break in lang sa, ano, International sa comics na comics. Sa, international o oh. kaya nagpa, nagpapaturo ako palagi sa pagdo-drawing tapos palagi niyang sinasabi na ayusin yung anatomy. Oo. Oh. Ayun, tapos kung paano mag-layout. Alam ko na nga yung process eh dati nung bago pa ako pumunta sa Manila. Alam ko na binibigay yung script, pinapa-approve yung thumbnails mm. kasi nakikita ko kung paano niya ginagawa eh, parang almost ano weekly or minsan nga twice a week pumupunta ako sa bahay nila tapos ano wala lang nagdo-drawing lang kami doon. <laughs> nice. Saya nga eh. Oo. Tapos, pa- ah. nabanggit niya na may Comic-Con hmm. sa Manila. Kasi pumunta siya nung pinakauna. Tapos, nung hmm. pangalawang taon, nakatira na siya sa Pangasinan. Hindi na siya nakapunta ulit doon. So, ako naman, eh, gusto kong makita. Yun, pinuntahan ko. Yun yung first Comic-Con ko. Tapos, sobrang saya ko kasi ang ganda, ang daming tao na mahihilig sa comics, maraming comics na independent din. So, ang daming Tapos, indie marami, talaga, no? Mm Sobra ang ginawa ko nga nun, namili talaga ako ng comics kasi sa Pangasinan, hindi naman nakakarating yung mga ano Hindi. Eh. Hindi lang hindi. <laughs> As in, oh. kahit anong comics na mainstream ng ah, mga okay. X-Men, ganun. Mm. Nakakarating dun yung mga, yung mga local na, yung mga horoscope, ganun. Oh. Yung mga, <laughs> yung mga uh, wakasan dati. Bina, ano, lagi kong binabasa yung funny comics. Oh, funny so, comics. Yung, Nabutan mo pa ba yun? Oo, oh, nabutan ko pa yun. Nag, uh, kinokopya ko pa dati yung mga, ano dun eh, yung mga, yung mga art. Mm-mm. Combat drone, di ba? Ganun. mm Parang nabutan nung, kong, ah. mga nabutan kong sikat dun yung mga AX dati, yung pinakasikat. Ano yung sikat Ayun. na indie nun, nung time na yun? Wala akong ano pa eh. Nung time na yun, hindi pa ako masyadong updated namimili ng indie no. tas hindi wala eh wala talaga wala akong idea oh. so pero may isa akong indie na nabili ang pangalan ng indie Askals mm-hmm. Ascals tas Tapos, ano ba nun no puro Xerox pa no mm ganda mm. nung mm-hmm. ano ganda ng comics na yun independent siya pero ang ganda ng quality nice hanggang ngayon nasa akin pa yun eh nasa Pangasinan mm. ayun tas basta tuwang tuwa ako magmula And every year pumupunta na ako sa ano sa Comic Con. Kailan Tapos, nag, nung, nag-start na mag-participate? 2009. Mm. First time ko kasing sumali sa ano, sa Comic Con. Doon sa contest 2008. Oo. Oo. Sumali ako doon sa Comics Creation Contest. Tapos noong 2009, sumali ako ulit doon sa Summer Comic Con. Mm yung Independent Comics Creation Contest. Tapos nung November din nung same year 2009, sumali ulit ako. Hmm. Doon ako nakilala kasi tatlong beses yun na sunod-sunod na convention ako yung nanalo sa ano, Comics Creation Contest. Pet Brad. uh, <laughs> Tapos ano? alam mo, alam mo na na eto na yun, tutuloy-tuloy ko na. <laughs> Oo. Baka ako lang yung sumasama, kaya ako lang yung nanalo. Hindi naman siguro, Brad. <laughs> Astig ah. Lupit. Yun yung ano, yun yung experience ko sa sa comics. Tapos simula nun, ano na, nakilala ko na yung mga iba-ibang artist din. Tapos sumasama ako sa Indie Changge. Tapos mm. hanggang sa makilala ko sila Aaron. Yun, nag, ano na kami, exhibitor table na kami. Hindi na kami sumasama dun sa Indie. Oo. Oh. Para sa mga bago naman, sila naman yung maka-experience na hindi inaalala yung sales. Mm. Basta gusto lang, basta may venue lang na ilabas yung comics nila. Kami, yung mga datihan na, ah, since may tiwala ka naman na sa tra, ano, sa work mo, uh-huh. pwede ka ah. nang, ano, magtrabaho or ano, sarili na sa table, makishare ka na lang sa iba. Grabe nga yung indie Kapag... ngayon eh. Parang book na eh. Parang binebenta na sa national eh. Oo, yung uh, ano, oh. colored, almost, almost, <laughs> no, parang dati kasi, nung nagsimula ako sa, ano, umatin ng convention, pag sinabi mong indie comics, black and white lang. Okay, okay. Pati cover, puting-puti eh. Mm. Pero ngayon, hindi na. Makapal na yung, ano, yung cover, colored pa. Mm. Tapos pati yung, ano, syempre sharing kasi ng knowledge eh. Oh. So yung mga nakikilala mo, tinatanong mo kung saan sila nagpapaprint. Tapos yung mga print shop, nag-ano na rin, kumbaga nag-evolve na rin. Mm, nag-evolve na, rin. Dumadami uh, na rin sila. Mm. Malaking market na. Ano, rin. Oo. Saan pa, saan pa kayo nagpapaprint? Sa, ano, sa UK? Mm, yung sa Iza. Oo. Yung Iza, ano, dati, hindi pa naman sikat yun eh. Pero word of mouth. Oo nga eh. Hmm, laging nire-recommend na dun magandang magpa-Xerox kasi magaling sila, maganda yung quality, maganda yung serbisyo. Tsaka, uh, sulit. Mm, sulit din, sulit mababawi mo naman kung ano eh, siyempre kung ganito yung cost of printing, pepresyohan mo rin ng tama para pagdating ng convention, bawi mo din. Oo, oh, sabagay. Hindi ka naman, <laughs> oh, hindi ka naman uuwing lugi. Ikaw, kasi ako, matagal na ako sa ano, oh, uh, independent scene, independent comic scene. May mga tanong ka bang mala- gustong malaman? Kasi ako, marami rin akong gustong itanong sa iyo eh. Um, na nung na, nung naka-table ko kayo, maraming, ang dami kong, ano, inaabsorb ko lang yung, ano, kung paano, paano approach sa, ano, sa mga customer, ganun, na lumalapit. Kasi pag, may, may pagkakapareho, tsaka may pagkakaiba din kung ano yung binebenta mo. Kunwari, ang nauna kong ibenta kasi painting eh. Mm-mm. Kaya, ayun naman. Iba rin. Iba rin, iba rin yung approach, iba rin yung ano, masaya, masaya yun sa comics. Masaya. <laughs> Mas masaya Oo. yung comics. Di ba, kahit hindi ka na magsalita, Oo. pag-browse lang nila, tapos minsan, babayaran nila agad. Andun na eh. Oo. Ay, malupit eh. Tapos, y- ah, siguro ngayon, ang pinaka um, gusto kong ma... Yung gusto kong ma- mas ma-improve yung storytelling, yung Ayan, yung comics. Kasi kung tutusin, ano pa lang eh, dalawa pa lang yung titles na hawak ko eh. Kumpara dun sa iba na kayo na, wow, ang dami na. Mm-mm. Naipon naman yun kasi matagal na kami sa, di ba, <laughs> matagal na kami gumagawa. Yung mga gawa ko nga, mga luma yun eh. Nag, naglalabas lang ako ng bago pag, ano, um, kapag, kapag may event, ganyan. O kaya pag may nag-invite na collaboration, kasi ang trabaho ko ngayon, ano, eh, 'di ba, freelance illustrator na. Dati, no. Oh. ang ginagawa ko nung nagtatrabaho pa ako sa call center. Ano, comics yung pinaka ano ko, out ano parang escape sa trabaho kasi prepares yung ginagawa mo doon. Gumagawa no. Oh. ako ng comics para ano, iba naman. 'Di ba? Mm, sa bagay. A- ano nga eh, nag nag-alat ako ng one month para sa comics, yung preparation tsaka yung paggawa. Nag-alat mm. ako ng one month. Tapos, sulit naman. Wala naman akong pinagsisiyan. Oo. Yung masaya. Ah, oh, masaya. Marami ka pang makik oh, ma- marami ka pang makikilala. Yung mga katabi natin nakakausap mo, 'di ba? Sa oh, right naka- side oh, katabi naka- natin. Alpario, sila Alpario. Mm. Nakausap ko sila naman. Alpario. Oo. Stig, ah, stig. Tinatanong kanya doon sa ano no? doon sa sculpture ba 'yun? Oh, sa sculpture. Mm. Ano, nagkinunta ka na niya ulit? Ah, hindi pa. <laughs> Pero, mamimit ko naman siguro sa, ano, mga next con. Yun, Oo. Nakapaglibot ka ba nung indicate? Oo, oh, nakapag, ano, libot naman. Kaso, uh, wala akong dalaga nung, ano, kayamanan para mamili. <laughs> para makabili. Ayun. Ako rin, hindi ako masyadong nakapaglibot eh. Pero, Pero gusto ko talagang ano eh, gusto ko talagang siguro kung may dala akong ano, kayamanan. Um, gusto ko mamili talaga, talaga eh. Oo. Kasi interested ako dun sa ano eh. Dun sa mas bagong ano yun eh. Um, paano ba sasabihin? Uh, posibleng makatagpo ka ng ano eh ng malupit na storya talaga eh. Kasi mga Oo. indie yun eh. Oo. Saka ano, laging dapat prepared ka. Dapat may dala kang ano, business card kasi mm. may mga pumupunta din doon ng mga ano, mga naghahanap ng makikakolaborate. Oo. Kaya may mga napadaang ano, client na gustong mapadrawing. Tsaka Dapat sa, na, ano, nagdala ano, ka ng oh, ano, oh, nga, eh. painting. Mm, oo oh, nga, eh, sayang. Baka may bumili, kahit no? Oo, oh, kahit maliit lang. Oo nga. Eh. eh, hindi na, ano kasi naubos yung oras ko sa, ano, kasi ang bala ko lang talaga i-release nun, yung, ano, cargo lang. Kaso, mm-hmm. nag-usap kami ni Alisa, kung kaya naman. Ayun, pinush yung, ano, pinush yung, yung oh, laya. Hmm. Maganda. Marami ba kayo? Kamusta yung sales nyo? Ano, bawi naman pre. Tapos may kita konti. Pero okay lang, masaya naman. Pinanginom lang natin yung pagkatapos. Oh, pinanginom lang natin. Pero ano, um, ma, yung pag-uusap naman na yun, bihira lang pero maite-treasure mo naman kasi creator lahat ng kausap mo. Eh. Oo nga eh. Actually, doon lang ako nakapag inom you ng ang kasama ko mga comics artist din. Ako rin, first, time, first time ko, first time ko yun. First time din sa akin. Nakakatawa nga eh. Iba yung ano no, diba? iba, iba yung atmosphere pag uh, pagka kauri mo lahat. <laughs> Oo. oh. Kauri sa ano, sa hilig ng comics. Mm. Nice. Ano, kwento mo naman yung ano, yung sa comics niyo na laya ni ni Ali. Paano yun nag-start? Ayun, uh, nag-start din yun nung dahil nga may plate kami or may project kami nung college tapos uh, nakatambay kami, tas uh, hindi ko alam kung paano siya na-engage dun sa conversation, pero naalala ko, kinikwento ko sa kanya yung, may una akong sinulat na parang Independence Day yung title ng ano, ng comics. Mm-hmm. Tapos, ang pinaka, kumbaga pinaka synopsis niya, uh, si Dr. Jose Rizal, uh, kaya tayo nanalo ng uh, sa mga Kastila kasi mm. yung mga katipunero ginawa niyang ano, zombies. <laughs> tapos mm, tapos edi ano na, napalayas na natin yung mga Kastila. Yung Pilipi bali yung ano nun, yung Pilipinas naging ano siya, uh, napalibutan siya ng mga zombies na Pinoy. So, technically, malaya pa rin tayo. Yun nga lang, puro zombies uh, na yung ah. Pilipinas. Ayun yung pinaka. Ano. <laughs> Tapos, doon nag, ano yun, doon nag um, yun yung twist ko sa Independence Day. Siya may twist din. Tapos nagustuhan ko. Tapos sabi ko, tara, collab tayo. Ayun. Mm-hmm. Nag, nagsimula kaming gumawa nun. Ayun. Tapos nabuo yung laya. Nabuo yung laya. Tapos, so, uh, paano yung... Sakto pa yung title, mm. Laya. Kasi, about, ano siya, take namin sa story ng Independence Day na hindi naman namin kinuha yung kahit ka, hindi kami kumuha ng kahit kaperaso sa history. gumawa kami ng mm. bagong universe. Sarili. Na, oo, sa ibang, oo, oh. oh, yun. So, ano yun? Tapusan ba yun? Or series siya? Ano, series siya bale. Kasi masyadong mahaba eh. Kasi doon sa isa, in-explain lang namin yung main character na si Hilaya. Pero balak namin mm-hmm. sa mga mm. susunod, mga dalawa na lang. Dalawang shot na lang. Tapos siguro 100 page yung isa. Parang ganun. Mm, Ayun. okay. Para dalawa na so, lang. Bali, para hindi na masyadong dumami. dalawang libro. Oh, dalawang libro. Oh. Ayos. So, para, kailan yung ano, susunod? Ah, uh, uh, actually nasimulan na yung ano, yung story tapos yung cover may cover na rin. Nag-start na rin kami sa artwork. Paano? Patingi-tingi mm-hmm. pa. Tapos patingi-tingi ngayon tapos mag-iisang buhos ako siguro mga mag-aalat ako ng one month ganun. Ilang pages ba yung laya? Yung una? Yung una, 40. 40. Mm. Tapos yung susunod, ganun din. Ah, balak, balak naming i-ano eh. Um, Mas makapal. Oh, balak ko isagad ng kahit mga 80, 100, parang ganun. Medyo ano pa, ma- ma- medyo mataas pa yung pangarap. Pero ano, tignan natin. <laughs> Ayos yan, kung kaya naman eh. Oh, k- kaya naman, kaso syempre, uh, may mga project ka na um, minsan Di pa pa, oh, kailangan i-rush ng ano ng para sa client ganun. Kailangan ng pampaprint eh. <laughs> Oo nga eh. Di ba? Di, Masaya naman kapag nailabas mo na yung bago, yun yung Oo, magiging yun na. pinakamabita. Ang tsaka um, ewan, okay bang aim yung ma-recognize ng ano? Ng, no. meron ba tinatawag na mainstream tsaka hindi mainstream sa comics? Na, no. Parang ganun. Oo naman, meron. Mm-hmm. Na, alimbawa, ano bang definition mo ng mainstream? Kasi ako, ang definition ko, kapag pinublish na ng, ng isang, parang big oh, publisher. Oh, yun. Oo. Yun na yung tingin ko ah, yun yung tingin ko na mainstream. tas independent yung ikaw lang yung nag, mm. ano, nagpo-produce ng, ng copy. Lahat naman nata yun ang gusto, ano? Ma-pick up ng Maging isang... Ins- Oo, para hindi na magastos. Oo, sa bagay. Wow. Diba? Tsaka nationwide Pero distribution. Distribution. Yun din ang mm. isang problema ng mga indie. Sa mga ano lang tayo. Oo. Uh, mga conventions, bazaar. Tsaka kahit, ano eh, kahit ilang bazaar ang puntahan mo, hindi pa rin matatalo nun yung distribution nationwide ng ano publisher. Yung publisher talaga. Oh. Pero kaya yan. May internet naman. Kaya nga. Mat, ano ni, eh, malawak na yung reach ng technology ngayon. Okay. Facebook oh, lang. Yan Tama. Diba, may mga lumalagong businesses nga kahit Facebook page na business lang yung gamit nila. Yung mga paintings mo ba, may mga nag inquire sa'yo na bumibili doon sa Facebook. Oh, online. sa Facebook. Uh, siguro ngayon masasabi ko kasi ilang buwan nang walang bazaar. Uh, mm-hmm. mga halos doon nang gagaling yung mga ano, nagpapagawa sa Facebook talaga. Commission, puro commission 'yun. Oh, puro commission. So yung mga kliyente mo mga ano 'yun, mga uh, collector or mga ano sila, mga collector talaga. Tas uh, siguro mga kung sa 100%, 20% yung mga ano, yung nagandahan, ganun. Tapos gustong isabit sa ganyan, mga ganun. Pero yung, yung talagang gusto nilang isabit sa oh, Pero meron yung meron yung collector talaga, yung hindi niya sinasabit, tinatabi niya lang na ay, meron akong barera, parang ganun. Oo, hmm. may mga ganun eh, di ba? Hmm, no. Hindi nila gusto yung painting pero gusto nilang itago kasi pag sumikat na yung artist, mabebenta nila ulit ng oh, mahal. Oo. Tapos kung tingin nila may future ka, ganun. Oo. Bihira Kaya yung... kapag uh, may mga... Bihira yung... Bihira yung nag invest ng ganun. Kasi, ano eh, minsan, kunwari, na walan, kunwari, nawalan ako ng budget sa painting. Bigla akong hmm. nag-shift ng trabaho. Ma, medyo masasayang yung investment nila kasi tumigil ako. Parang ganun. Kaya push pa rin ng push. Bababa. Right? Bababa ba yung value? Um, hindi naman bababa, pero hindi tataas. Ah. Hmm, yun okay. Na. So, dapat consistent din yung artist na gumawa ng Oo, ano, artworks. Dapat, ano, sali-sali ng uh, ng contest. Uh, malaking bagay yun. Kasi nagpapataas ng price yan eh. Oo yung ginagawa ng mga ano, mga kilala ko rin ganun eh, sumasali sila sa contest para oh. ano ano. Ah. Laking bagay. Mm-hmm. Kaso ang dami ko ang dami ko rin kasi gustong ano eh, ang dami kong gustong gawin eh. Pero hindi naman madami. Sumasama eh. ka ba? Comics, painting. Oh, yun. Sumasama saan? Sa mga competition? Oh, sumasali ako. Sa um, Metrobank. AAP. Uh, AAP. PAA. Ayun. PAA, ano yun? Philippine Art Awards. Ah. Ayun. K- kaya hindi masyado siyang sikat kasi hindi ah, hindi sikat naman siya pero ano siya every two, every two years. Kaya medyo hindi siya ma, minsan di mo hindi mo, di mo feel na oy, matunog. meron na pala, malapit na pala. Parang ganoon. Pero yung mga Philip Morris, ano yun, di ba? Mga every year? Oh, yun. Every year yun, Philip Morris minsan lang akong sumali sa ano eh. Ay, dalawa pala. Hmm. Sumali ako sa AAP. Oo. Dati, nung college. Oo, oh, maganda yun. Yung teacher, yung teacher ko kasi, no, laging sumasali nung time na yon So, nung okay. naging estudyante na ako, tapos nalaman niyang artist ako, tinuruan kaming mag-stretch ng canvas. Mm, nice. Tapos pinapag-assist din kami. Halimbawa, may mga painting silang gagawin. Kami, assistant, taga-flat, taga-pinta, taga-lagari. Natuto rin ako. Gustong-gusto ko rin eh, kasi hindi ko alam yun eh. Oo. Oh, at, at para Kung sa... Drawing, oh. Para sa isang creator, napakalaking bagay yung matuto ka ng mm. bago na makakatulong sa ano mo eh. Sa, Kahit walang bayan. Oh, sa art mo eh. Hmm. Kasi nung first, uh, kasi nung first job ko rin, ano eh, um, sobrang baba ng sahod. Kung, kumbaga parang, ano eh, parang OJT level pa eh. Pero, tinanggap ko kasi yung experience, yung experience na matuto ko ng sa sculpture, yung mga chemical, paano magmolde. Mm-hmm. Ay eh, natutunan ko lahat 'yun. Tapos ayun yung malupit doon kasi kahit maliit yung bayad pero hindi mo ayun na nga binabayaran ka tapos natututo ka pa. So, as, Oo, ayos din. Kahit maliit yung bayad, okay na. Mm, malaking, ano, malaking tulong talaga. Yung, yung iba nga, nagbabayad pa. Sila pa mismo yung nagbabayad para maturuan lang. Tapos may hours pa. Eh, doon nakakapag-overtime ako. Nano, pero ang pero ang totoo, nanonood lang ako ng ano, yung kung paano nila uh, moldehan yeah, ng ganyan, o paano diskarte sa ganyan. Kaya, still. Pwede ba, pwedeng sabihin pa kung anong anong company yung pinagtrabahoan mo? Ah, uh, Limits. Hindi siya ganung sikat pero ang ginagawa niya yung mga mga bubble heads, yung mga parang hmm. caricature. Oo. Mm. Sila yung supplier nun. Ah, uh, sila yung ano kami? Kumbaga parang rip off ng Minimi. Mm. Ayun. Sa amin pero naman. Pero marami rin kayong kliyente. Ano, um, maraming Koreans. Bali sa Ay, ang oh local, hindi mm, kayo Kumbaga, sa local. sa 100%, uh, 10% yung Filipino customers, tapos uh, ah, 90% Korea yun. Ah, mm, kaya, siguro nire-resell uh, din nila yun dun, eh, no? Um, may mga customer na talaga, may mga nagpapagawa na. Pagregalo. Oo, oh, kaya puro Koreans yung ginagawa namin doon. Okay. Mm. Pero kayo yung sa production, iba yun yung mga nagbebenta, Oh, iba yung nagbebenta. Kami yung sa pinaka-product lang. Kailan yun? Anong year? Ah, uh, 2013. Ah, uh, 2000, hmm. pumasok ako doon ng 2012. Tapos umalis ako ng 2014. Mm-hmm. Tagal din. Tagal yun yung din. first, yun yung first job mo? Oh, first job ko. Tapos, ngayon, freelance ka na lang? Um, ngayon, freelance na lang. Kasi, ang pinupush ko kasi yung art eh. Kumbaga, naniniwala kasi na ako na yung gantong time, uh, perfect time para isugal mo muna yung ano mo eh. Wala pa naman akong tinatawag na career eh. Pero, gusto ko lang munang isugal. Yung gawin ko muna yung ano, gusto ko. Na painting, comics, what if mag-work, di ba? Para, kung di man mag-work, wala akong pagsisisihan na hindi ko trinay. Parang ganun. Oo. Oh, alis sinubukan mo, no? Yeah. Tama. Nakasa naman ng loob yan eh. oh, sugal lang. Yung iba kasi takot, ayaw nilang bitawan yung ginagawa nila ngayon kasi baka ganito, baka ganyan, di ba? Kasi nga naniniwala ako na ano eh. Narinig ko doon sa idol ko eh. Uh, comfort is the killer of ano creativity. Comfort? Oh, kung pag kumwari, komportable ka na doon sa trabaho mo, maganda yung sahod, hindi ka na parang mawawala na yung drive mo na, yung uhaw mo para mag-improve pa. Kasi, ano na eh, kumikita ka na ng pera sa ginagawa mo eh. Sa bagay. Ano, diba? Kaya dapat, ano, laging gutom. Hmm. Hindi sa pagkain. <laughs> laging gutom na matuto. Ganun. Mm, matuto. Tsaka mag-try ng mga bago, kuma- suma- sumama sa mga ano, sumama sa mga taong nandun na. Mm-mm. Sa mga... Iwasan yung mga ano, yung mga negative people. Oo, oh, negative people. Tapos... Maraming ganyan. Tsaka tum- tumulong ka rin dun sa ano, nasa likod mo. Parang ganun. Para masaya. Oo. Kaya nga nung ano eh, nung, nung nung pumayag kayo na maki-table ako sa inyo, sabi ko, wow, okay pala itong mga to. mm kasi ano eh, lamang. tawag dito, ano na, uh, kumbaga kilala na kayo dun eh. uh, <laughs> dahil malalas lang kami sa event. Ayun. Masikat sila ano, oh, sila Manix, kanya. Uh, pero ano, pero sa level ko, uh, parang tingin, ano kasi, parang, nung una nga ang in-apply ko, ano eh, yung pang, ano yun, yung isa? Yung hindi professional. Oh, yung independent ng in-apply ko. Kasi, alam ko independent ako. Yung parang... Oh, ba't hindi mo, ba't hindi mo tinuloy yun? Hindi kasi nga, syempre gusto ko rin maka, maka, makasama kayo syempre. Iba pa rin ah. yung may bago kang makilala. Kasi pag hindi mo ka-table, minsan hindi mo naman kakausapin ng ano eh. <laughs> Matagal. no? depende. <laughs> Ayun, Kung mahiyain. Oh, depende, depende. Kaya nagsimula din kami doon. Doon din ako ano eh, nagsimula sa independent doon ko niya kilala yung mga kilala ko ngayon. Stig, stig Tapos, na. Oo. Tapos mula doon, ang dami, ang dami ng ano eh, ang dami ko na ring na, na napipick up na tingin ko pag tagal-tagal pa, mas marami pa yan. Kasi Oo. yung susunod, November na. Lapit na. Mm-mm. Lapit na. Hindi ka ba pupunta sa ano? Sa may... Ay, pupunta ako. Asia, Asia Pop? Oo, pupunta ako. Hindi ko pa na-experience yung Asia Pop eh. Second Maganda pa lang ba to? Second pa lang? Oh, second pa lang. Ayun, yung first kasi... Last year. Yung first kasi, akala ko ano, parang... Puro in, parang puro international. Tapos tinignan ko, may, medyo hindi ko kilala iba. Pero sikat ah. Daming pumunta eh. Nakita ko yung ano eh. Yung picture eh. Oh, Sana this year din marami ring pumunta eh. Oo. Oh para masaya. Kasi parang balita ko, nag-back out na si Agent Carter. Oh, bakit? Mad daw? Hindi ko alam. Pero parang wala na yata siya doon sa ano, website. Oh. Tsaka na-cancel at na-cancel na 'yun eh. Yung show niya, may series 'yun eh, alam mo ba 'yun? Yung Agent Carter. Oh, may series siya eh. Oo. Yun Naka- wala na rin. Oh, na-cancel siya ng siguro mga season 3 lang. Bakit? Hindi ba sikat? Ah, hindi masyad hindi kasi masyadong ano eh, kilala eh. Tsaka pag sinabi mong Marvel, dapat may lumalabas na superhero kahit isa. Doon kasi hmm. siya lang. Tas yung era pa, yung lumang era. Kaya siguro ma Kaya siguro hindi nag-click masyado. Pwede. Napanood pinapanood mo ba yung series or ano, pinanood ko siya wala talagang ano eh. Nag-expect ako ng gustuhan. superhero eh. Kasi may Marvel eh. Pero, Oo. ewan, isa ako sa mga, ano eh, innocenting crowd eh. <laughs> ako rin, hindi ko pa napapanood yan eh. Wala rin kasi akong oras magmanood ng series. Kapag may series uh, ako pinapanood, matagal. Matagal kong mm. mapapanood yan. Ako naman kasi pag ano, pag minsan pag nag-work, naka-play lang yan. Kaya minsan... Hindi ka ba na-distract? Ah? Ay, hindi naman. Pinapakinggan ko lang. Ang weirdo nga eh. <laughs> Masasabi kong napanood ko na yung buong series pero totoo na pakinggan ko lang. Oo. Mm. Pero paano yung mga scenes na tahimik lang, di ba? Ayun, minsan napapalingon ako. Pero minsan, okay lang kahit ma-skip ko yun kasi... Pero yung may mga series talaga na kailangan kong tutukan. Yung Game of Thrones, ayan, tumitigil talaga ako. Talaga. Oo, tumitigil talaga ako. Ayun, may... Ano bang uh, ano, paboritong... Na Uh, ah, walk, uh, walking Dead. Mahilig talaga ako zombies eh. Kahit dati pa eh. Kahit dati pa. Zombies talaga. So, yung comics binabasa mo rin? Yung comics, um, hindi ko binabasa kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula. <laughs> Tsaka <laughs> mahirap hanapin yung iba eh. Ah. Well, well, hindi na available eh. Bala ko i-download, kaso gusto ko rin kasing ano eh, yung kolektahin eh. Meron, meron nang binebenta sa ano, siguro sa Polybook meron, mm. yung mga compilation. Oh. Makakapal na nga eh. Ayun oh, ayos. Kaso ayun, mahal. Ay, ah, uh, ipon-ipon ka ng mara. Siguro mga eh. isang painting mo lang yun. <laughs> Kaso ang dam, ang, da, ang dami na rin kasi, eh, no? <laughs> Oh, marami na. Ah, mas maganda talaga kapag maki alam mo din yung source material. Eh. Oh. Kasi alam ko hindi nila mas hindi nila strictly na pina-follow yung ano. Oh, hindi hindi nga lahat. Kasi si Glenn May mga namatay na ta ano. Si Glenn dapat patay na yun umpisa pa lang eh. Mm-hmm. Pero mm, ay nagustuhan ng lang to. nagustuhan ng ano eh. Nagustuhan ng crowd eh. Kaya buhay pa siya ng matagal bago pinatay. Ayun, uh, uh, pwede nating i-end to ng uh, ano yung ano yung kumbaga pinaka masasabi mo sa nakaraang ano indicate? Mm, masaya, maraming tao. Tapos nagulat din ako kasi maluwag yung hall ngayon. Dati kasi parang yung last year kalahati lang. Mm. Tapos marami ring ano, marami ring mga bagong mukha. Mm. Yung katabi, yung katabi ba natin bago ba 'yun? O nakikita mo nung na dati? Nakausap, nung nakausap ko siya, sabi niya first time niya sa ano, mm. sa hmm. Comic Con. Mm-hmm. Yung magaling si Re- si Rina Reeve. Mm. Sana sa mag-comics din siya. Oo, oh, sabi ko nga sa kanya, yan eh. Try niya ring mag-comics eh. Pero feeling Pero kasi, ko, ano, parang cover siya eh, no? Oo, oh, pwede yun sa cover. Pero mm. ano, estudyante pa yun. Oo nga. Eh. So malamang, hindi pa yun makakapag-concentrate sa, sa bagay. busy pa rin sa mga thesis. Hmm. Tsaka mag improve pa yon sa ganong level niya. mag improve pa yon Oo. Galing. Sobrang galing na niya na ano, bata mm. pa hmm. niya eh, no? Yung pagkaka, ano niya sa mga tones, ano ba yun? Sa, yung mga background ng ano niya, hindi lang yung character, pati yung background maganda eh. Kaya nice. nga. Galing. Nice. Sana ano, mag guess natin siya, no? Oo, oh, sana. Kasi nasa akin naman yung ano niya eh, calling card niya eh. May Skype uh, naman yun eh. Tiga UST, di ba? Oo. <laughs> Pag tiga UST, may siya. Skype eh, no? ayun, tas ako naman, um, masaya kasi yung, nung, yung summer con, summer comic con, masaya kasi na, mas nakilala ko si Geodesk, si um, RD, tsaka si Precious, yung isang comic book artist din na nakasama ko noon astig din kasi binibigyan nila ako ng notes noon. Ay, mga pointers, gano'n. Tapos ngayon naman, si Toto Madayag ng libreng comics, saka mm-hmm. Pucha Edi Comics. Ganda, maganda. Nabasa ko na eh. Tapos, ayun, ikaw, Mel, mal malupit. Nakakaha nakakahawa ng ano eh, professionalism eh. Yung parang, na, ah. parang nakakahi- nakakahiyang ano, next time na ako na rin maging ka-table colleague kayo, parang nakakahiya na Maglagay ka ng basta na comics na lang. Ayun. Dapat yung... Siguro malaking bagay yung malaking bagay yung pressure na nahatid nyo rin kasi ang dami yung titles tapos quality yung mga gawa nyo. Parang nakakayang maglabas ng basura doon eh. Kaya malaking <laughs> bagay din. Hindi naman. Hindi ako nga. Malaking, kumbaga, wala kayong ginagawa pero may ginagawa kayo. Sa, kumbaga, sa tulad ko ng artist na na ano eh, kailangan mo rin talaga ng, ano eh, ng push sa iba, mm, ma-challenge ka sa gawa nila, ganun. Mm-mm. Nice. Kasi pag, ano, pag, minsan kapag sarili mo lang, tapos hindi ka na pressure sa ibang mga artist din, parang mag, may ista ka na din dun sa ginagawa mo, kung ano yung ginagawa mo, yun na yun. Yung eh. comfort na tin- sinasabi na Oo. pag kom- komportable ka na masyado. Yun nga yung kunento ko sa'yo, di ba? Nung college mm. ako, akala ko ako na yung pinakamagaling. Tapos nung pagdating mo sa school. Tapos nung nag uh, eh nag-sketch ako, sumunod yung mga katabi ko, nag-sketch din. Ay pucha, tinabi ko yung drawing <laughs> Pero magkakasing edad lang kayo. Oh, magkakasing edad lang kami nung time na yun. Pero grabe sila. Pero isang oh, isang bagay din yun kaya ako nag ano, nag-improve, nag-push. Tapos ayun, nag-improve tsaka nag-push dahil nga naka, nagkaroon ako ng mga katabi na ano, na magagaling. Tas ganun din yung nangyayari ngayon. Kaya maganda yung ano, maganda yung tingin ko magtuloy-tuloy sana yung ano, yung yung career na momentum. Uh, momentum. Uh-huh. Ayun. Tsaka sana may pang-print pa rin lagi. <laughs> Meron 'yan. Kasi may yung mga mm yung mga ano, ang ginagawa namin, yung pinagbentahan namin, pinapaikot lang din namin yung ano, yung oh, sales. Mm, sa bagay, ganun ang diskarte. Ayun so, nga, sana, lang. Mm, ayun, siguro pwede na nating ano, i-end ang ating uh, talk about sa Indicate 2016 na sana makapag-participate tuloy ako. Pero feeling ko, ano eh, bawat con, sana, sana. Oo, oh, pwede yan. Sadali mm. lang yan. Tapos ano, invite mo naman sila sa ano, sa 26, di ba? Yung Asia Pop? Yung Asia Pop. Oo. Uh, ah, Asia Pop Comic Con, booth number CC32, SMX Convention Center sa August 26 to 28. Kita-kita tayo doon. Oh, nice. Tapos sa mga ano, sa mga aabot sa gantong time, uh, ano bang magandang password natin? Kasi mag-giveaway ako nung Tori eh. Kung may umabot sa gantong time ah. Mamimigay ka ng Tori sa... Sa kung sinong makapag-type ng ano, password natin. <laughs> ikaw, ikaw mamimigay, ikaw na lang mag-isip ng password. Um, hmm. Ultraman na lang, Ultraman. Oo. So ano gagawin nila? Iko-comment yung Ultraman. Oh, iko kung sino lang yung unang mag-comment ng Ultraman. Syempre bukod sa ating dalawa. <laughs> bukod sa ating dalawa, magka ano, uh, ah, ELBC ko yung ano. Sagot ko na yung uh, kung ano, ah, kung okay itong record natin. Ah. <laughs> ah, sige, sige. Ayun. So, yun. Comment nyo Ultraman. Ultraman. Mananalo kayo ng uh, isang isang Tory Tory, Tory magnet. Uh, kung hindi niyo alam yung Tory, uh, ah, search niyo lang Rin Barrera. Tapos ayun. Nandun na yung picture kung ni di, Tory. Kung hindi niyo alam yung Tory, Tory na lang kayo. Tory na lang. <laughs> Bakit ngayon mo lang ginawa yan? next time, next time, no? Next time, oo, oh, mag-iipon ako. Oo, oh, hindi ka sumisingit kanina ng ano eh, mga hindi naman cheesy fit yan eh, no? Kasi pick up line yan eh. Wala ka pang okay. term eh, no? Pag joke ni Mel. Wala, wala, wala. wala Pag joke, wala. Ang ah, mga natin mga... yan. Mhm. Sige. Ano, siguro kung ano, makapag-conference call tayo, yun. Oh, siguro. hindi, kaya din to. Kaya din to. Kasi nag-try kami mm-hmm. nun, hanggang anim kami. Ay, ayos yun ah. Mm, Pero malinaw. libre lang, no? Libre lang, kasi medyo nahanapan ko ng loophole eh. Pero sana hindi nila marinig, kasi hindi naman nila papakinggan to. <laughs> Sabagay. Ng Skype, ano? Kasi, Skype, Oh. Pero, yun, kung makapag, ano tayo, makapag conference call. Kasi makulit ako kapag maraming kausap eh. Hindi, ang pinaka-note lang naman doon yung ano eh, kunwari may nagsasalita, wag ka lang sasabay para, ano, mm sta- i-stop lang. Ayun, ganun. Yung ginagawa natin ngayon, ayun, perfect na. Kaya nga. Go ahead, ganun. Mm, go ahead. <laughs> Ayun. Eh, salamat Ay, trabaho, sa... trabaho din ako sa ano Saan? Sa call center. Mm, o nga pala, nakwento mo. Ayun, bale... si uh, ah, Naka-headset ako ngayon. Hindi ko alam kung gano'n tayo katagal, pero... 46 minutes. Oh, uh, ayos. Uh, yan, ang, yan ang perfect time ng podcast. Halos one hour lang. Bale, salamat paring Mel uh, sa pag ano. Mel Kasipit, salamat sa ating unang um, attempt. Hindi ko, ayoko pang tawagin unang episode dahil um, ito ay dry run pa lang. Pero ipopost na natin to. Maraming ding salamat, Mr. Rin Barrera. Amen. <laughs> so, may edit mo na to agad? O... Mm, may edit ko na to agad. Ayos. Okay. Sige, uh, sige. Ah, bye-bye. Bye-bye mga listeners. Kung mabot kayo dito, bye-bye. Bye-bye. Sa susunod ulit. Amen.